Brasila Iunulino premiita ce unuigintai nazioi. Iunulino nascidinta en la stato Bahia, en Brasilo, Ana Luisa Bezerra, jus vencis la concuron Iunae Championoi de la Tero, quiu estas la cefa premio de unuigintai nazioi por natur protecto. Si estas la unua Brasilanino, quiu succesis atingi tion. Citiu concuro acceptas kiel partoprenantoin geiunuloin inter la dec oca e la trideca iaragio. Ana concuris per apparato, cium si elvolvis post multiara laborado. Fakte, si prilaboris sian proiecton ec de la iaro 2013, ciam si ricevis stipendion por scienza esploro. De tiam si simsecve creis dec malsamain sistemoin, gis si alvenis alla nuna versio. Sia inventajo purigas aquon pere de la suna lumo, sen chemiajoi au forgetendai filtriloi cae ricevis la nomon aqua Luz. Gi estis installita ce cisternoi en la duon deserta nord-orienta regiono en Brasilo, cae iam provisas trinqueblan aquon al quelcae centoi da homoi. Dum la proximae monatoi, citiu quanto da favoratei homoi triobligios. Sia apparato estas mal multe costa, bone funccias dum dude chiaroi, cae por bona funcciado sufficias regule purigi gin per aquo cae sapo. Gi povas purigi po dec litroi da aquo dum quvar horoi. La iuna brasilanino clarigis la funcciadon de sia inventajo. Homoi frotas sian hauton per pomado, quiu protectas gin contra ultraviola radiado, ciam ili venas sub la sunon. Gi povas causi haut canceron. Tamen, gi estas mortiga al virusoi cae bacterioi. Ni do usas tion saman ultraviolan radiadon por purigi la aquon cae fari gin trinquebla. Ana Luisa Bezerra concuris en la categorio por Latinamerico cae Caribuio, lao programo de unuigintai nazioi por la naturmedio. Sed nun si intensas usi sian technologiajon ancau en aliei regionoi, kiel Africo cae Asio. Lao calculoi de unuigintai nazioi, 1.8 miliardo da homoi en la mondo trincas aquon nesuffice puran. En Brasilo, lau jus publicigitai informoi, circa 35 milionoi da homoi ne disponas pri trinkebla aquo. Compreneble, infanoi estas la plei oftai victimoi de tiu situatio trincado de malpura aquo estas la naua plei ofta causo de morto en la mondo. En la iaro 2016, 1.4 miliono da homoi mortis de disenterio lau calculoi de unuigintai nazioi. Jornalistoi demandis de la iuna Ana Luisa Bezerra, quion si desidas esprimi premio. Si respondis, mi petus de nia presidento che li volu stimuli locan scienzon cae entreprenemon. Se ne estos stimulado, la homoi ne motivigios. La premio estis transdonita en solena ceremonio ocase de la Generala Assembleo de Unuiginta Nazioi en Novjorko.